graus cae iatros. Gune presbytis tus ophthalmus nosusa, iatron epi mistoe pare Hode eision, hopote auten ecrie, die telei eceines sumu uses, cathecaston ton scevon hufai rumenos. Epeide de panta ec foreesas, etherapeusen, apeite ton homologe menon miston. Cae me bulomenes autes apodunei, egegen auten epitus archontas. Hede elege ton men miston, hupes gestai. Ean therapeusei autes tas horaseis. Nunde heiron diatethenei, ectes iaseos autu e proteron tote men gar eblepon panta efe, ta epi tes oicias skeue, nun duden idein dynamai. Hutos hoi poneroi ton anthropon, dia pleon exian, lanthanus in cathe ton elencon epispomenoi.